บุ๊กทูหกสิบสี่การปฏิเสธหนึ่ง negacija 1ดิฉันไม่เข้าใจคำศัพท์ยาเนร a z u m ม m reč ดิฉันไม่เข้าใจประโยค Ja ne razumem rečenicu ดิฉันไม่เข้าใจความหมาย Ja ne razumem značenje คุณครู Učitelj คุณเข้าใจคุณครูไหมคะ Razumete li učitelja? ค่ะดิฉันเข้าใจท่านดีด a ดอบ r รการ a ซูเมคุณครูอุชิเตลิซาคุณเข้าใจคุณครูไหมคะร a ซูเมเตลิ u ชิเตลิซูค่ะ ดิฉันเข้าใจท่านดีดา Dobro je, razumem. ผู้คน ljudi คุณเข้าใจผู้คนไหมคะ razumete li ljude ไม่ ดิฉันไม่เข้าใจพวกเขาสักเท่าไหร่ค่ะ ne ne razumem ih tako dobro เพื่อนหญิง ฟนปริยเตลิซาคุณมีแฟนไหมอิมาเตลิปริยเตลิซูค่ะ ดิฉันมีดาอิมัมลูกสาวคเชร์กาคุณมีลูกสาวใช่ไหม อิมาเตลิคเชรกุไม่ดิฉันไม่มีลูกสาวเนเนมัม